事情。

se ζούμε κάποιε ιστορικέ αλλαγέ όπω αυτέ που ζήσανε πολέμο ή οικονομοπολιτικά μεγάλη πληρώνε. Και αυτέ οι αλλαγέ παίρνουν ε, χρόνο. Και και δύο αιώνε. Και εμεί ζούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτέ τι αλλαγέ. Το τι συμβαίνει με του πρόσφυγε αυτή τη στιγμή. ている人も It's going to be because της στοιχεία των κυβέρνησης δεν είναι της κυβέρνησης φορά ο της κυβέρνησης ο οποίος θα είναι στην πολιτική του ζωή, της άλλη μορφή βέβαια, για τα επόμενα, κυβέρνησης 30, 40, 50 κυβέρνησης της κυβέρνησης της κυβέρνησης της because Gracias. Florida. see it. certitude όσο και τα, οι τα του όλοι αυτοί. Μα έτσι λοιπόν, κυρία should be έτσι είναι κατασκευασμένα αυτά τα Οι Ιδάλω δεν θα πήγαν να υπηρετήσουν ούτε αυτό το στο πολιτικό προσωπικό, ούτε του Γερμανού. Εντάξει, υπηρέτησαν θα πει είναι και ίδιο των Γερμανών, καμία αντίληση πάνε παρακάτω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ψάχνουμε...

significant people are Thank you. Εντάξει, δεν γίνεται με Αμερική, ρε παιδί consumer Είμαστε ανώνυμοι. Εμεί είμαστε για θα μου